Ba gure gaurko kultur atala abiatzeko ordua dugorain eta gaur jakizuelenik eta behin Baionara begira jarriko garela. Eh? Baionan ostira lontan elkarraretoan Kirmen Uribek bere azken obra baitu aurkeztuko. Elkarrekin esnatzeko ordua izeneko novela du idatzi azken aldian eta Kirmen Uribek kontatu digunaz Ni gustatzen zaite egotea e, irakurleekin, hola aurrez aurre egotea. Gustatzen zait eta gainera gustatzen zait errespetatzea euskararen lurraldetasuna, ez? Orduan ba egin ditut aurkezpenak Bilbon, Gasteizen, Donostian, Iruinan eta eta Baionan, ez? Iparraldera ere joanen nuen, beti joan nahi izaten dut. Eta aurrekoan ere egon nintzen Baionan da hau ere hortxe aurkeztuko dugu, pasarteak irakurriko ditut, galderei erantzun, liburuak sinatu, e, irakurleen ba, iritziak eta jakin, eta bueno, nik dut laguntzen duela. Alde batetik idazle eta irakurlearen arteko harremana finkotzen, eta baita ere goalde iparaldearen arteko harremana finkotzen. Ba ostira lontan, kirmen uribe izango delarik elkar aretoan atxaldeko seitardietan, guk unea ere aprobetsatuko dugu, elkarrekin esnatzeko ordua nobelaren inguruko argibidezun baitzuen biltzeko. ribe egunon. Egunon. Ela berri bat, dakarki guzu oraingo hontan elkarrekin esnatzeko ordua, e, dagoeneko baionan izan zinenan aurreratu zen bezala. E, esango egu, gertakizun, egiazko gertakizunetan oinarriturik eta egiazko pertsonaiak e, eh, novelara ekarri zaton duzula lan hau pixat eh, Euskal Herriaren historia baten pasarte bat e, ba, gertarazteko nahi horrekin? Bai, bai, kontatu nahi nuen historia hau. E, eta gainera da, egia da, eta mendi urrestitarren historia dela, familia baten historia da, baina Euskal Herrian hainbat eta hainbat familia daude antzeko bizipenak izan dituztenak. Eta horregatik, jaso nahi nuen gure historiaren zati garrantzitsu bat, ia, ia, ia isilpean geratu dena, oso gutxi hitz egiten dena, horri buruz, hitz egiten da, ba, hoi garen eh, mendearen bukarari buruz, edo gaur eguneko kontua buruz, baina garai horri ez da jasotzen, orduan. Ze jasotzen du liburuak? Ba, libura jasotzen du, mila behatzen da hogeiko amarkatatik, ba, ba, ia, ia, e, arte, eta gero jauzi batekin ez, ba, bi mila amarra maikara ba, joaten gara, ez? E, Carmele Urrestiren e, familia e, ekartzen diguzu, e, bera ere badugu protagonistetareko bat, e, kontatu diguzunaz txikitan ezagutu zenuen, e, ez, emakumea eta eta muse plazaratu eta ikusi zenuen momentua bazela e, bere historia liburura ekartzea hori da. Bai, bai, gogoan euken e, eh, e, eh, karmeleren historia kontatzeko idazle bezala, ez? Eta, eta euskal herritar bezala ere, bai, ez? Nik uste dut pixkat idazlea baduela zor bat edo, bueno, edo lotura bat, edo ez zer bat, edo ardura bat bere herriarekiko eta eta kontatu nahi nuen garai hori, kontatu nahi nuen garai hori, ez? Orduan Carmela ezagutzen nuen txikitatik, ba, gure amaren familia eta bere familia ba oso kideak izan dira eta oraindik dira. <laughs> Orduan e, txikitatik liluratzen ninduen historia honek, baina konturatzen nintzen idazle bezala nintzela gai oraindik. Alako historia bat kontatzeko eta tamaina antako liburu bat egiteko, hainbeste loturekin, hainbeste daturekin, hainbeste personaiekin eta konturatu naiz bi aurreko bi eleberrien ondoren, ba bueno, ja pizkat ba, ikasi egin dudala edo kontatzen eta eta iritsi dela ordua, ez hau, hau kontatzeko. Hiru belaunaldi batzen dituzu, e, pitxin bat e, kontakizunean sartuz eta ari nagusiak e, ba segituz e, nola e, deskribituko zen dituzke hiru atalak, hiru atala aurkitzen baitira liburuan. Bueno, hiru belaunaldi da. Lehenengo belaunaldia da e, nolabait euskal abertzaletasunaren sorrerarena, ez? E, ba, emeretzi mendetik datorren belaunaldi bat, e, eta hori batez ere ikusten da karmeleren familian, ez? Karmeleren gurasoak, ba, ontziola bazuten, bazituzten ontziak, bazutuen lantegi bat, eta hori dena galdu egiten dute gerran. Bere ama irakaslea zen, eta gara egiten dute, irakasle izatea, eta geroztik ez du eskolarik emango, orduan ari da lehengo elanaldia, ez? Oso, oso mm, belanaldi ez dakit, ba, oso kaltetua geratu zenak akerran. Bigarrena da karmelerena. Karmele gaztea zen, gerra hasi zenean, erizaina zen, Parisera joan zen, ere soinkarekin. Bueno, lehen da bizi sarara joan zen, eta han sartu zen ere Eta bere familia osoa ere kanporatu izan zen ondarrotik eta larresoron egon ziren erbestean. Orduan, e, handik Parisera doaz, eresenkoa osoa, eta ezagutzen du txomiletamendi. Ze txomiletamendi bilbotarra zen, bilboko orkestrako musikaria, gero gudari sartua, eta bilbo erortzen zegoela atera intzen, ez, baionara. Eta handik Parisera. Orduan, han sortzen da maitasun historia, Europan zehar biltzen dira, eta gero ja naziek hartzen dutenean e, ba, Paris eta eta eta gero ja Frantzia osoa ba alde egin behar dute Karakasera. Tan Karakasen daudela ba Agirre lehendakariaren agindu bat jasotzen dute. Bueno, bera joaten da bera egingana eta eskari bat esan ez zergatik ez daite sartzen zerbitzu sekretuetan. Eta horren ondorioz Bilbora itzultzen dira gertaerak ekartzitu zu liburua, egiazko pertsonaien izena abizenak ere agertzen dira, zer du literaturatik eta zer du egiazkotik e, liburu honek, esan baituzu, ez dela historia liburu bat, e, elaberria bada, baina eh, zer nolako ariketa izan da zuretzako eta nola e, arilkatu azkenean dena, ez? zaila irudi baitu kanpotik. Bai, bueno, antolamendua da novela batena, ez da biografia batena edo historia liburu batena, esan nahi dut kontakizunak da importantena, Ordan kontakizunaren arabera dago antolatua liburua. Eta gero, e, eh, e, eh, personeiak nahi nuen benetakoak izatea. Baina hori ez da berria gaur egunean asko egiten da hori. Ba, ez dakit, ez, e, eh, frantsesko literaturan ere hainbatek egiten dute, benetako personeiak erabili eta fikzioa egin, ez? Igual hemen ez da inbeste egiten. Baina aukera hori neukan, gaur rengo literaturak ematen zidan aukera hori neukan iruzurra ez egiteko. Ez? Ze, iruzen zitzen fikzioa egitea, Carmel eta Txominen historiarekin zela iruzurra egitea Eta agertu behar ziren benetako izenak, agertu behar ziren beraiek, beraiek sufritu dutelako frankismo osoa. Eta agertu behar ziren nortzu ziren baita ere inkizidoreak, ez? <laughs> Izen abizenez, ze horiek sekula ez dira epaituak izan. Orduan, e, naiz eta idazle gisa, hor tentazia daukasun, jo, egingo dut sekulako novela, ez dakar, bla, bla, Bueno, nik uste dut sekulako novela badela, <laughs> baina benetako izena bizenekin. Eta horrela nire buruarekin lasai egon nago. em koloretsua ere bada estilo aldetik liburua, e, aipatu baituz ere bai, mm. ba, izkuntza ezberdinak erabili dituzula, e, ba, izkuntza zientifikoa bada, e, filosofikoa ere momentuka, e, dokumentazioa elkarrizketak ere sartu dituzu. Ba, hizkuntza desberdina daude dago, hizkuntza poetikoa badago, barrone bakarrizketa dago, deskripzio e, hola, zientifikoa daude, e, pentsamentua agertzen da, agertzen dira dokumentuak, orduan da oso oso oso oso bariatua da, ez? Eh, hizkuntza aldetik eta baita ere hizkuntza hasan dut, e, baita ere euskara dago, nagusi da, baina agertzen da bizkaiera, agertzen da ondarko izkera, agertzen da katalana, agertzen da gaztelania, agertzen da inglesa, <laughs> orduan, bueno, badaude baita ere, baita ere hainbat hizkuntza eta katalana agertzeak eta ematen dio alako kolore bat, ez? Eta gaztelaniak ere bai. Momentu batzuetan adibidez, agiriak eta gutun batzuk eta gaztelaniaz eh, daude. Eta beste batzuk inglesez ere bai. Orduan, bueno, bai bada liburu koloretsua eta estilo aldetik anitza, ez? Hirugarren pertsonan kontatua e, ez, ez e, oso importantea zen hau. Ezin nuen egin e, e, autore oro jakile bat edo, ez? Dena dakien egile bat, eta personaiak bere mende daudena, ez, ez, ez, alderentziz da. Autorea dago, pertsona horien mende. <laughs> ez? Ordan, ni egile bezala aldatuz joan naiz, deskubritzen ari nintzen, bi, eh, ari, ari nintzen bitartean, ez, gauzak, ez? E, dokumento berriak agertzen ziren, gutun berriak agertzen ziren, orduan novela aldatzen ari zen. Ez da nik dena aur, dez aurretik pentsatu dudan, eta dena, ez, erabakitan aukala, ez, ez, ez, azkenean, ni nago beraien mende, ni nago oso bigarren planoan, ez? Baina, hala ere, egile bada, autore bada, deskubretzen duena e, historia xilpean zegoen historia hori guztia. E, irakurralde publikoak ere egingo dituzu, bai. horietako bat baionan, izango da bai. abenduan, konta iguzu pixkat nola eh, pasako den egun hori, eta bai. noiz izango den? Ni gustatzen zaite egotea e, irakurleekin, hola aurrez aurre egotea. Gustatzen zaite eta gainera gustatzen zaite errespetatzea euskararen lurraldetasuna, ez? Orduan ba, egin nahi dut ditut aurkezpenak Bilbon, Gasteizen, Donostian, Iruinan eta eta Baionan, ez? Iparraldera ere joan nuen, beti joan nahi izaten dut. Eta aurrekoan ere egon nintzen baionan, da hau ere hortxe aurkeztuko dugu, pasarteak irakurriko ditut, galderei erantzun, liburuak sinatu, e, irakurleen ba, iritziak eta jakin, eta bueno, nik uste dut horrek laguntzen duela, alde batetik idazle eta irakurleen arteko harremana finkotzen, eta baita ere goalde iparaldearen arteko harremana finkotzen. E, liburutik at gelditzen diren, gelditu zaizkizun e, kontuak era ipatuko dituzu? <laughs> ba, bai, bai, bai, bai, hor beti hoten da aukera, ba, hor kanpoan geratu diren milaka historio ba, bai patzeko, ez? Eta, eta bueno, bai, nik uste dut enkontro polita izango dela, eta baita ere jendeak oso gauza, ja, ari naiz jasotzen emailak eta eta gauza politaria da gertatzen ze jendeak kontatzen dit ba, bere amonaren historia edo bere aitonaren historia eta antzeko historiak direnak, ez? Ari dira agertzen liburu honi esker eta eta bueno, hori posgarria da, ez? Ez ezin dugu isilik egon gertatu zenari buruz. Ba, oso mi esker. Mi esker zuei. Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua nobelaren aurkezpena eta irakurraldia beraz gogoan hartu, Baionan izango dugula lontan elkarraretoan atxaldeko seiterdietan eta sartzea urririk duzue. Senpertarrak argipean asteburua, abenduaren amazazpi eta emezortzian, larriko kulturgunean. Iduzkilore eta zarena zarelako taldean sorkuntza berriak. Larun batean amazazpian, sortziak eterditan, telesforo ez da bogart, antzerkia, iduzki lore taldeak emanik. Igandean emezortzian, bostetan, zergatik ez, dantza ikusgarria, zarena zarelako taldeak eskainirik. Ege serba baita da, Lareko.fr webgunean, edo 0 bost berrugoita emeletzi, berrugoita amalau, larugoita amairu, larugoita amasei zenbakirat zenbakirat daituz. Egunon, eh, pantsoa karrer naiz, eta nahi nuke aurkeztu uh, diskoan izen duen eh, kantu baten izena, anaitasunean. Kantu urtan, uh, aipatzen ditut, eh, eskolerian gertatzen diren, edo kirol, uh, zongi jauketa, edo herri urratx, eta nola pesta horietan biltzen giren, eta anaitasunean pasatzen dugun uh, demora polita eta ba, apertzen ditut ere eh, eta herrien eh, elkartze horiek, eh, baiona iruña, antzula, aiarra eta harreman horiek nola sortzen duten anaitasuna. Hori da kantuaren ideia. pasatu dira urteak Zorionetan ekeak Hemen txain gaude horrein Lagun artean basoa beteri Dugun kanta, dugun edan Adiskide eta sunean Egon nindaike oraino zuekin Untxagira helgarrekin Ego nindaike oraino zuekin Iztatu naiz, san mamesen Euskal derbia ikusten Giro ezin zen anaien artean txenditu nintzen Uztari ze eta tolosa Iruñea eta baiona Aiarra eta antzuola Anaitasuna azkartuz doala Dugun kanta, dugun edan Abiskide eta zunean Usagira elgarekin Egon daite orain zuekin Usagira elgarekin Egon daite orain zuekin urte guziz senpere da goaz denak aintzirara herri hura txospatzera ikastola eta se askal laguntzera euskal herri geroa guzien egitekoa atxik Aztertu gabe momentu goxua Dugun kanta, dugun edan Adiskide eta xunea Untxagira elgarekin Egon nintaike horaino zuekin Untxagira elgarekin egin daike oraino zuekin Untsa gira, eldarekin Ego egin daike oraino zuekin Bapantxoak ahegen bakarkako lehen laneko anaitasunean eh, pieza entzun dugu, diskoaren aurkezpena ere eginen baitu pantxoak ahegek, asteburu honetan. Abenduaren hamazazpian larun batarekin ezpeletako patronaiaren gelan izanen da gaueko behatzietan eta jakizue sartzeak amabost eurotan dituzuela. Ba, guztia erranda, gu konta utziko dugu gure gaurko kulturatala eta nire aldetik, ba, besterik ez, bihar arte izan ongi, aio. Badakizu zein den Biderik malkarrena Nun dagoen nina uzkurturik Nun irauten duen sukarrak Istripoaren osteko unena Azietan ari mairteten da Zute batetik iesian bezela Urik ez dago bilotza ikio da bihotza kio da Berak esan zidan horrela izango zela eta enion zine txina izan aurpegia izkutatu non bere bularrian Luaren esperuan, istripuaren ostean poesia bailetorren Arima egan irten zitzaizuen Arima zitzaizuen いいよっさん一応だ glastan zera